Devintas skirsnis Po velnių ir įsiuntė į katorgą iki gyvos galvos, nieko savo malonį. Vis dėlto nenaudėlį, ta malonį tau atrodė didelį. Tavo niekšinga širdis apimta mirties baimys, drebėjusi, suspurdėjo iš džiaugsmo, kai išgirdai apie savo amžiną gėdą, nes tu, kaip ir visi katurgininkai, tariai savo, katurga turi duris, o kape jų nėra – Ir neklydai, nes kalėjimo durys tau netikėtai atsidarė. Į Tuloną atvyko vienas anglas, padaręs įžadus ištraukti iš nešlovės du kalinius. Jis pasirinko tave ir tavo seibrą. Dangus antrą kartą atsiuntė tau laimę, tu vėl turėjai pinigų ir ramybę, galėjai gyventi kaip visi žmonės, nors anksčiau buvai pasmerktas katurgininko daliai. Bet tada nenaudėlį, tu ėmėjai bandyti dievo kantrybę trečią kartą. Man per mažą pasakėjai, gavęs pinigų daugiau negu kada nors buvai turėjęs ir be jokio pagrindo, be jokio pateisinimo nusikaltai trečią sykį. Dievo kantrybei baigėsi, Dievas tave nubaudė. Kadrusas akyse silpo. Gerti, paprašė jis, mane troškina, aš visas degu. Montekristas padavė jam stiklinę vandens. Niekšas Benedetas, tarė kadrusas, gražindamas stiklinę, ir vis dėlto jis įsisuks. Niekas neįsisuks, sakau tau, kad rusai. Benedetas atsijims savo. Tuomet jūs irgi būsite nubaustas, tarė kadrusas, nes net likote savo kunigiškos pareigaus. Jūs turėjote sukliudyti Benedetui mane nužudyti. Aš, tarė grafas, ir jo šypsena siaubu sukausti merdinti jį – Aš turėjau neleisti Benedetui tave nužudyti po to, kai tu sulaužiai peilį į šarvinius marškinius ant mano krūtiniais. Taip, jeigu būčiau matęs, kad tu nuolankus atgailauji, gal ir būčiau sukliudęs Benedetui. Bet tu buvai įžulus ir klastingas ir aš leidau įvykti dievų valiai. Aš netikiu į dievą, sušvokšti kadrusas, nei tu į jį netiki, meluoji, meluoji. Nutilk, įsakė abatas, Baigė ištekėti paskutiniai kraujo lašai dar tebesantys tavo kūne. Tu netiki į Dievą, o miršti nuo jo rankus. Tu netiki į Dievą, o Dievas laukia iš tavęs bent vienos maldos, vienos žodžių, vienos ašaros ir tau atleistų. Dievas juk galėjo pakreipti žudiko durklą taip, kad būtų miręs vietoje. Ir vis dėlto jis davė tau ketvirti valandos atgailai. Pažvelk į savo širdį nelaimingasis ir gailėkis. Ne, tarė kadrusas. Ne, aš dėl to nesigailiu. Nėra nei dievo, nei apvaizdos, yra tik atsitiktinumas. Yra apvaizda, yra dievas, tarė Montekristas. Žiūrėk, štai tu miršti iš nevilties, neigdamas dievą, o aš stoviu prieš tave, turtingas, laimingas, kupinas jėgų ir siunčiu maldas dievui, į kurį tu bandai netikėti ir vis dėlto širdies gilumoje tiki. Kas jūs toks? paklausė kadrusas įsmeigėsi grafą gestančias akis. Gerai įsižiūrėk į mane, tarė Montekristas keldamas savo prie veido žvakę. Jūs, abatas, abatas buzonis. Montekristas nusitraukė peruką ir papurtė juodus ilgus plaukus, taip gražiai ryškinančius jo blyškų veidą. Dieve, pasibaisėjęs tarė kadrusas, jei ne juodi plaukai, sakyčiau, kad jūs tas anglas, lordas Vilmoras. Aš nesu nei abatas Buzonis, nei lordas Vilmoras, atsakė Montekristas. Įsižiūrėk geriau, grįžk į praeitį, pasiek tolimiausius savo atsiminimus. Grafų žodžių magnetinė jėga paskutinį kartą atgaivino silpstančius nelaimingojo jausmus. Iš tikrųjų, tarė jis, tarsi kažkada esu jūs matęs, kažkada pažinojęs. Taip, kad rusai, tu esi mane matęs, esi pažinojęs. Tai kasgi jūs pagaliau ir kodėl, jeigu mane pažinote, leidžiate man mirti? Todėl, kad niekas negali tavęs išgelbėti, kad rusai, todėl, kad tavo žaizdus mirtinus. Jei būčiau galėjęs tave išgelbėti, būčiau manęs, kad tai paskutinis viešpats pasigailėjimo ženklas ir tada, prisiekiu savo tėvų kapu, dar būčiau mėginęs gražinti tau gyvybę ir galimybę atgailauti. Savo tėvo kapu? pakartojo kadrusas, ir jo akise atvykstelėjo paskutinį gyvybės kibirkštėlį. Jis pakėlė galvą, norėdamas iš arčiau įsižiūrėti į žmogų, ištarusi tą kiekvienam šventą priesaiką. Kas tu? Grafas be perstojo sekė agoniją. Jis suprato, kad tai paskutinis gyvybės blikstelėjimas, tad pasilinkė prie mirštančiojo ir įsmeigė jį ramų liūdną žvilgsnį. Aš, tarė jam jausį, aš esu Vos pravertus Montekristo lūpos sušnipždėjo vardą, sušnipždėjo taip tyliai, kad jis pats būtų bijojęs jį išgirsti. Kad rusas pabandė atsiklaupti, ištiesė rankas, atsilošė, paskui sudėjo delnus ir iš paskutinių jėgų iškėlė juos aukštyn. O dieve mano, dieve mano, tarė jis, atleis, kad buvau tavęs įsižadėjęs. Tu esi, tu tikrai tėvas danguje ir teisėjas žemėje, dieve mano viešpatie Aš ilgai netikėjau į tave, viešpatie priimk mano sielą. Usimerkęs, kad rusas krito aukštėlninkas, paskutinį kartą šūktelėjo ir paskutinį kartą atsiduso. Iš gilių žaizdų liovėsi almėjas kraujas. Kadrusas buvo miręs. Vienas. Mislingai tarė grafas, nenuleisdamas akių nuo baisios mirties sumaitoto lavonų. Po valandėlės įėjo durininko pakviestas gydytojas ir Ali atsivežtas karališkasis prokuroras. Juos sutiko prie mirusiojo meldysis abatas Buzonis. 11 skyrius Bošanas Paryžiuje ištisas dvi savaitės visi tik ir šnekėjo apie įžūlų pasikesinimą apvokti grafą. Vagis prieš mirdamas pasirašė parodymus, kad jo žudikas esas kažkoks Benedetas. Policija buvo įpareigota paleisti žmogžudžio pėtsakais visus savo agentus. Kadruso peilis, žibintas, visrakščių ryšulys ir drabužiai, be liemenys, kurios niekas niekur nerado, buvo pridėti prie bylos, o kūnas nugabentas į lavoninę. Grafas visiems atsakinėjo, kad vagis įsilaužęs tuo laiku, kai jis buvęs Otejyje. Taigi žinās tik tiek, kiek jam papasakoja sabatas Buzonis, kuris tą vakarą atsitiktinai pasiprašęs nakčiai į namus, kad galėtų įsirašyti keletą vietų iš labai retų knygų esančių jo bibliotekoje. Tik Bertučijus kiekvieną kartą išblykždavo, kai jam girdint, kas nors ištardavo Benedeto vardą. Tačiau niekas nesidomėjo Bertučijaus veido spalva, tam nebuvo jokios priežasties. Iškviestas į nusikaltimo vietą Vilforas pats ėmėsi tirti bylą ir tardė su tokiu aistringu įkarščiu, su kokiu imdavusi visų kriminalinių bylų, kurios atsidurdavo jo rankose. Tačiau praėjo trys savaitės, o uolus ieškojimai nedavė jokių vaisių. Aukštuomenėje visi ėmė po truputį miršti, kad buvo kesintasi apvokti grafą ir vaginų žudėjo sėbras, nes žmonės pradėjo šnekėti apie būsimas panelės danglar vestuves su grafu Andrija Kavalkančiu. Tos vedybos buvo beveik jau oficialiai paskeltus ir jaunuolį bankininko namuose priimdavo kaip sužadėtinį. Buvo parašyta Andrijos tėvui, ir šis karštai pritarė toms vedyboms, tik labai apgailestavo, kad tarnyba jokių būdų neleidžia jam šiuo metu palikti parmos, kur jis dabar yra ir pareiškė, jog sutinka skirti sūnui kapitalą, duodantį 150 tūkstančių livrų per metus. Buvo sutarta tuos 3 milijonus įdėti į Danglaro banką ir paleisti į apyvartą. Tiesa, kai kas bandė sukelti vaikino nepasitikėjimą netvirtą būsimo uošvių finansinę padėtimi, nes iš tikrųjų pastaruoju metu Danglaras buvo patyręs biržoje daugybę nesėkmių. Bet Andrija su nesavanaudišku ir tauriu pasitikėjimu atmetė visus nepagristus gandus ir buvo toks delikatus, kad baronui apie juos nepasakė nei žodžių. Nebereikalo baronas tiesiog dievino Andriją Kavalkantį. Kitaip jį žiūrėjo panelį Eženį Danglar. Ji instinktyviai nekenti vedybų, todėl iš pradžių Andrija jai buvo priemonė atsikratyti morsero – bet kai Andrija pasidarė per daug artimas, ji ėmė ir juo bjaurėtis. Gal baronas tai ir pastebėjo, bet kadangi dukters atkarumas galėjo atsirasti tik dėl įgeidžių, tai dėjusi nieko nematas. Tuo tarpu Bošanų reikalautas laikas ėjo į galą. Beje, Morseras dabar pripažino, kad Montekristas teisingai jam patarė leisti tam reikalui apremti. Niekas nekreipė dėmesio į laikraščių žinutę apie generolą ir niekam netėjo į galvą Janinos pilį išdavusį karininką sutapatinti su kilniu grafu Perų rūmų nariu. Tačiau Alberas vis tiek jautėsi įžeistas, nes keliuose jį įskaudinusiuose eilutėse tikrai slėpėjo samoningai į jį nukreiptas geluonės. Be to, Bošanų elgesys jų pašnekiuose pabaigoje paliko jo širdyje karčių nuosėdų. Todėl Alberas puoselėjo mintį apie dvikovą ir vylėsi, jeigu tik Bošanas sutiktų nusleipti tikrąją jos priežastį net nuo savo sekundantų. O Bošano niekas nematė nuo Albero apsilankimo dienos. Visiems jo besiteiraujantiems buvo atsakoma, kad jis kelioms dienoms išvykęs. Kur? To niekas nežinojo. Vieną rytą Alberą pažadino jo kamerdineris ir pranešė, kad atėjo Bošanas – Alberas pasitrynė akis, liepė įvesti bošaną į pirmo aukšto rūkomąjį, greitai apsirengė ir nulipo žemyn. Jis rado bošaną vaikštinėjantį kambaryje iš vieno kampo į kitą. Jį pamatęs, bošaną sustojo. Jūs atvykote pats, nelaukdamas, kol aš apsilankysiu, kaip tik šiandien ruošiausi pas jūs važiuoti. Ir tai, man atrodo, geras ženklas, tarė Alberas. Na, greičiau sakykite, ar galiu ištiesti jums ranką ir tarti? Bošanai, prisipažinkite, kad suklydote ir būkite mano draugas. O gal turiu stačiai jūs paklausti, kokius ginklus renkatės? Alberai, tarė Bošanas taip liūdnai, kad jaunuolis nusteiro. Pirmiausiai sėskime ir pasišnekėkime. Bet man regis gerbiamasis, kad prieš atsisėdant jūs turėtumėte man atsakyti. Alberai, tarė žurnalistas, būna aplinkybių, kai atsakyti ir yra sunkiausia. Aš padėsiu jums, gerbiamasis, pakartodamas savo klausimą. Ar jūs atšauksite žinutę ar ne? Morserai, negalima atsakyti taip arba ne, kai kalbama apie tokio žmogaus, kai generolas leitenantas grafas de Morseras, prancūzijos peras garbę, visuomeninę padėtį ir net gyvybę. O ką tuo met reikia daryti? Tai, ką padariau aš, Alberai. Reikia įsikalti, Pinigai, laikas ir pastangos nieko nereiškia, jei kalbama apie visos šeimos reputaciją ir interesus. Reikia įsikalti, mažas spėliojimų, turi būti įsitikinę savo teisumu, jei ruošiesi įmirtiną dvikovą su draugu. Reikia įsikalti, jeigu man teks sugrįžiuoti špagą arba paleisti šūvį iš žmogų, kuriam trejus metus draugiškai spaudžiau ranką, tai privalau bent žinoti, kodėl taip darau kad galėčiau stauti prie barjerų su grįna širdimi ir rame sąžinė, nes tai būtina žmogui ginančiam savo gyvybę. Gerai, gerai, nekantrai tarė Morseras, bet ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad aš ką tik grįžau iš Jeninos. Iš Jeninos jūs? Taip aš. Negali būti. Brangusis Alberai, štai mano pasas. Žvilgtelėkite į vizas. Ženeva, Milanas, Venecija, Triestas, Delvinas, Janina. Manau, patikėsite Respublikos karalystės ir imperijos policiją. Alberas permetė akimis pasą ir nustebęs pažvilgė į Bošaną. Jūs buvote Janinoje? Pakartojo jas. Alberai, Jeigu jūs būtumėte man svetimas, nepažįstamas, koks nors lordas, kaip tas anglas, kuris prieš keletą mėnesių pareikalavo iš manęs satisfakcijos ir kurį aš nudėjau norėdamas atsikratyti, tai žinoma, nebūčiau užsikoręs tiek vargo. Bet aš pagalvojau, kad iš pagarbaus jums privalau tai padaryti. Savaitę sugaišau kelioniai į vieną galą, savaitę į kitą, keturias dienas praleidau karantine ir 48 valandas išbuvau tenai. Iš viso praėjo trys savaitės. Parvažiavau šią nakt ir štai aš jau čia. Dieve mano, kiek įžangų, bošanai, kodėl jūs gaištate laiką ir nesakote, kuo aš laukiu? Atvirai kalbant, Alberai, atrodo, jūs nedrįstate. Taip, aš bijau. Bijote prisipažinti, kad jūsų korespondentas apgavo jūs. Kam ta savimeiliai bošanai, prisipažinkite, jūsų drąsa niekas nebejoja. Visai ne tas? sumurmėjo žurnalistas. Priešingai. Alberas išbalų kaip drobė. Jis norėjo kažką sakyti, bet žodžiai sustingo ant jo lūpų. Mano draugė, nuoširdžiai prašneko Bošanas, patikėkite, būčiau laimingas, jei galėčiau jūsų atsiprašyti ir atsiprašyčiau iš viso širdies dėja kas. Žinutė buvo teisinga mano draugė. Kaip? Tas prancūzų karininkas? Taip. Tas Fernanas? Taip žmogus, kuris išdavė pašus pilis, jam tarnaudamas? Atleiskite, bet turiu jums pasakyti, mano draugė, kad tas žmogus jūsų tėvas. Alberas piktai pašoko, norėdamas pulti bošaną, bet tas jį sustabdė ne tiek ranka, kiek švelnių žvilgsnių. Žiūrėkite, mano draugė, tarė jis, traukdamas iš kišeniais popierių, štai įrodymas. Alberas įskleidė popierių. Tai buvo keturių garbingų Janinos gyventojų liudijimas, kad pulkininkas Fernanas Mondegas, tarnavęs pulkininkų instruktoriumi vizirio Ali iš Tebelino kariuomenėje, išdavė Janinos pilį už 2000 kapšiukų aukso. Parašai buvo patvirtinti konsulo. Alberas susverdėjo ir lyg pakirstas klestelėjo į krėslą. Dabar jau neliko abejonių – buvo įrašyta ir pavardė. Valandėlę narsiai tvardė skausmą, jis neištvėrė, kaklų venos iššoko, iš akių paplūdo ašaros. Bošanas su didžiu sielvartu žiūrėjo į skausmo priblokštą draugą, paskui priejo artin. Alberai, tarė jis, dabar suprantate mane, tiesa? Norėjau pats viską pamatyti, viskuo įsitikinti, vildamasis, kad žinios bus palankius jūsų tėvui ir kad galėsiu apginti jo gerą vardą. Bet priešingai, surinkti duomenys rodo, kad tas karininkas instruktorius, tas Fernanas Mondegas, aly pakeltas generalgubernatoriumi, kaip tik yra grafas Fernanas de Morseras. Tuomet aš grįžau, prisimindamas garbę, kurią jūs man suteikėte, laikydamas mane savo draugu ir atlikiau pas jūs. Alberas vis dar susmukęs krysle, užsidengė veidą rankomis, tarsi norėdamas pasislėpti nuo dienos šviesaus. Aš atlikiau pas jūs, kalbėjo toliau Bošanas, norėdamas pasakyti, Alberai, šiais neramiais laikais mūsų tėvų prasižengimai nemeta šešėlių ant vaikų – Alberai, maža tai yra žmonių, kurie perėję per visus mūsų laikų perversmus, nebūtų suteršę savo kareiviškos uniformos ar teisininko togos, purvo bei kraujo dėmėmis. Alberai, dabar, kai aš turiu visus įrodymus, Kai savo rankose laikau jūsų paslaptį, niekas pasaulyje negali manęs priversti priimti iššūkį, kurį jūsų sąžinį esu tikras prikaišytų jums kaip nusikaltimą bet pats siūlo jums tai, ko jūs neturite teisės iš manęs reikalauti. Ar norite, kad įrodymai, dokumentai, liudijimai, kurie yra mano vieno rankose, dinktų visiems laikams? Ar norite, kad ta baisi paslaptis liktų tik tarp mudviejų? Prisiekiu savo garbe. Ji niekada neįsprūs iš mano lūpų. Sakykite, ar norite to, Alberai? Ar norite mano draugę? Alberas puolė Bošanui ant kaklo mano taurusis draugė, sušuko jis. Imkite, tari Bušanas duodamas Alberui popierius. Alberas mišlungiškai čiupo juos, sugniauži, sumaigė, norėjo suplėšyti, bet bijaudamas, kad menkiausiai vėjų nuneštas keuteliai kada nors vėl nesušertų jam per veidą, priejo prie žvakys. Visada užjieptaus cigarams prisidegti ir visų tą viską sudegino. Brangus, neprilykstamas draugė murmėjo Alberas, degindamas dokumentus. Te užsimiršta visą tai kaip slogus sapnas, tari Bošanas. Tegul užgesta kaip paskutiniais kibirkštėliais, bėgančiaus per pajuodusi popierių. Tegul išnyksta kaip paskutiniai dūmai kylantys nuo nebilių pelenų. Taip, taip, nudžiugo Alberas. Ir tegul lieka tik amžina draugystė, kurią aš prisiekiu jums savo išgelbėtojui. Ta draugystė gerbs mūsų vaikai. Ji man visada primins, kad jums turi būti dėkingas už kraują, tekantį mano gyslomis, už gyvybę, savo vardo garbę. Jei kas nors sužinotų apie tai, bošanai, sakau jums, aš nusišaučiau. Arba ne, likčiau gyvas dėl savo vargšiais motinos, bet išvažiuočiau iš Prancūzijos. Brangusis Alberai, tari bošanas, Bet Alberui greitai atslūgo nelauktas ir kiek dirbtinis džiaugsmas ir jaunuolis dar giliau pasinyrė į liūdėsį. Kas atsitiko? paklausė Bošana. Sakykite, kas jums? Mano dvasioje kažkas lūžo, tarė Alberas. Žinote, Bošanai, netaip lengva iš karto atsisveikinti su pagarba, su pasitikėjimu ir pasididžiavimu, kurį sūnui įkvėpė nesuteptas tėvo vardas. Ak, Bošanai, kaip aš dabar susitiksiu su tėvu, Ar atitrauksiu kaktą, jeigu jis norės ją pabučiuoti? Ar neištiesiu rankos, jeigu jis norės ją paspausti? Bošanai, aš nelaimingiausias iš visų žmonių, nelaiminga mano vargšiai motina, kalbėjo Alberas, pro ašarą žiūrėdamas į grafienės portretą. Jeigu ji tai žinojo, kiek turėjo iškentėti. Drąsos, mano draugė, tarė Bošanas, imdamas jį už abiejų rankų. Bet kaip ta žinutė pateko jūsų laikraštį, sušuko Alberas. Čia slypi kažkokia neapykanta, kažkoks nežinomas priešas. Vadinasi, juo daugiau reikia drąsos Alberai, patarė Bošanas. Jūsų veide neturi būti jokių jaudinimusi žymių, slėpkite skausmą savyje, kaip debesis slepia pražūtį ir mirtį, šiurpia paslaptį, kuri atsiskleidžia tik audrai kilus. Draugė mano, Tausokite jėgas tą tai akimirkai, kai sugrumės audra. Ne jau manote, kad čia dar ne viskas? Paklausė įsigandęs Alberas. Aš nieko nemanau, bet dar visko gali būti. Beje, kas yra? Sunerimo Alberas pamatęs, kad Bošanas viruoja. Ar jūs vis dar ruošiate įsivesti panelę Danglar? Kodėl jūs to klausėte mane kaip tik šiandien? – Todėl, kad nuo mus dominančių dalykų dabar labai priklauso, ar jūsų vedybos iširs ar neiširs. Ką jūs sakote, sušuko Alberas ir jau kakta užkaito, manote, kad danglaras? Aš tik klausiu, kokie jūsų vedybų reikalai, velniai rautų, Neižiūrėkite mano žodžiuose nieko kita, tik tai, ką sakau, ir neteikite jiems per daug didelės reikšmės. Vedybos iširo, prisipažino Alberas. Gerai, pritarė Bošanas. Matydamas, kad vaikinas vėl grimsta į liūdesį, jis pridūrė. Žinote, Alberai, paklausykite mano patarimo, eime į gryną orą. Pasivažinėsime po bulonės mišką fajetonu arba pajudinėsime ir jūs prasiblaškysite. Paskui užsuksime kur nors pusryčių, o tada kiekvienas vėl imsime savo darbo. Mielai, sutiko Alberas, bet geriau pasivaiščiokime, man nepro šalį šiek tiek pavargti. Galbūt pritarė Bošanas. Ir du draugai nužingsniavo per bulvarą. Kai jie priejo Magdalenus bažnyčią, Bošanas tarė. Klausykite, jeigu mes jau čia, užsukime pas grafą Montekristą, jisai jūs išblaškys. Jis puikiai moka atitraukti žmonės nuo jų minčių, nes niekomet nieko neklausinėja. Mano nuomonė, geriausi godėjai tie, kurie nieko neklausinėja. Gerai, sutiko Alberas. Užeikime, aš jį mėgstu. Dvyliktas skyrius. Kelionė. Montekristas džiaugsmingai šūktelėjo pamatęs abu vaikinus kartu. Vadinasi, viskas baigta, įsiaiškinta, sutvarkyta, paklausė jis. Taip, atsakė Bošanas, tie kvaili plepalai savaime nutilo, o jeigu vėl atgytų, aš pirmas stočiau prieš juos, todėl nebekalbėkime apie tai. Alberas jums pasakys, toliau kalbėjo grafas, kad aš jam tą pat buvau pataręs. Žinote, pridūrė, jūs užklumpate mane dirbantį labai nemalonų darbą. O ką jūs veikite? paklausė Alberas, tvarkite savo raštus? Tik ne savo, ačiū Dievui. Mano raštai visuomet pavyzdingai sutvarkyti, nes aš jų neturiu. Tvarkiau pono kavalkančių raštus. Kavalkančių? paklausė Bošanas. Argi jūs nežinojote, kad grafas jį globoja? tarė Morseras. Ne, neperdėkite, atsakė Montekristas. Aš nieko negloboju, o juo labiau kavalkančių. Jis vietoj manęs ves panelę danglar, o tai, tari Alberas bandydamas šipsotis, kaip ir galite numanyti, brangusis bošanai mane tiesiog iš proto varo. Kavalkantis veda panelę danglar? paklausė bošanas. Ar jūs iš dangaus nukritęs? nustebo Montekristas. Kristas. Jūs, žurnalistas, paskalų maišas, visas Paryžius tik apie tai ir šneka. Ir jūs, grafė, juos supiršote? Paklausė Bošanas. Aš? Būkite malonus, ponas naujienų kurėjau, nesugalvokite skleisti tokių gandų, dieve mano. Kad aš ką nors pirščiau, ne, jūs manęs nepažįstate. Aš kaip tik priešinausi tam, kaip įmanydamas, net atsisakiau važiuoti prašyti jos rankos. Suprantu, tarė Bošanas dėl mūsų draugo Albero – Tik ne dėl manęs šokos Alberas. Grafas pats paliūdys, kad aš jį seniai prašiau išardyti tas vedybas. Grafas tikino, kad už tai ne jam turiu dėkoti. Tebūnė taip, man teks, kaip darydavo senovėje, pastatyti altorių nežinomam dievui. Klausykite, tarė Montekristas, aš čia nieko dėtas. Ir net mano paties santykiai tiek su uošviu, tiek ir su jaunuoju truputį pašlėjau. Tik panelį Eženį, kuri matyt neturi itin didelio norų tekėti, pastebėjusi, jog neverčiu įsižadėti jos širdžiai brangiaus laisvės, tebėra man palanki. Ar greitai taus vestuvės įvyks? Taip, nors nekartą esu perspėjęs danglarą, aš juk nepažįstu to jaunikaičių. Sako, jis turtingas ir iš gero šeimos, bet man visa tai ir tėra tik sako. Aš nekartą kalbėjau apie tai danglarui, bet jis stačiai galvos neteko dėl savo italų. Pamaniau, kad reikia papasakoti jam vieną dalyką, kuris mano supratimu yra gana svarbus. Ta jaunuolį ar žindyvė sukeitė su kitu, ar čigonai buvo pavogę, ar auklitojas kažkur buvo praganęs, tikrai nežinau, kaip ten buvo. Viena aišku, jo tėvas apie jį nieko nežinojo daugiau kaip dešimt metų. Ką jis veikė per tuos dešimt klajonių metų dievai žino, bet ir tai nieko nepadėjo. Mane pareigojo parašyti majorui, paprašyti dokumentų ir štai jie čia. Aš juos siunčiu danglarui, bet kaip pilotas nusiplaunu rankas. O panelį darmyjį, paklausė Bošanas, ar nepurkštauja, kad atimate iš jaus mokinę? Gerai net nežinau, bet rodos jie išvyksta į Italiją. Pone Danglar man apie ją kalbėjo ir prašė rekomendacinių laiškų impresarijams – Aš jai daviau raštelį valiais teatro direktoriui, kuris man už kai ką dėkingas. Bet kas jums, Alberai, jūs toks nuliūdęs, ar tik neįsimylėjote paneliais danglar, nei pats to nežinodamas? Atrodo, ne, tarė Alberas liūdnai šipsodamasis. Bošanas ėmė žiūrinėti paveikslus. Bet vis dėlto jūs nusiteikęs ne taip, kaip visuomet nesiliovė Montekristas, kasgi jums? Mane kamuoja migrena, atsakė Alberas. Jeigu taip, mano brangusis Vikonte, tarė Montekristas, tai aš galiu jums pasiūlyti labai gerą vaistą, kuris man visuomet padeda, kaip jauriai jaučiuosi. Koks tas vaistas? paklausė jaunuolis. Vietos pakeitimas. Iš tikrųjų, nusistebėjo Alberas. Taip, aš ir pats dabar gana bjauriai jaučiuosi, užtat ketinu išvažiuoti. Norite, važiuojam kartu. Jūs nekaip jaučiatės, grafė, paklausė Bošanas. Kodėl? Be pigų jums kalbėti. Labai norėčiau pažiūrėti, kaip jūs jaustumėtės, jeigu jūsų namuose vyktų tardymas. Tardymas? Koks tardymas? Nagi pats ponas de Vilforas veda mano gerbimojo žudiko bylą. Tai regis kažkoks iš katurgos pabėgęs plėšikas. Ak, teisybė, prisiminė Bošanas, skaičiau laikrašiuose. O kas tas kadrusas? Rodos kažkoks provansietis. Vilforas buvo apie jį girdėjęs dar gyvendamas Marselyje – Danglaras irgi jį prisiminė. Užtat ponas karališkasis prokuroras labai karštai imasi tos bylos. Rodos ir policijos prefektas nepaprastai ją susidomėjęs. Jie skiria tai bylai didelį dėmesį, už kurį aš jiems be galo dėkingas. Ir štai jau dvi savaitės kasdien atveda man visokiausių banditų, kokių tik nutveria Paryžiuje ir jo priemešiuose. Atveda tą dingstimi, kad tai kadrus žudikai. Jeigu ir toliau tai bus, tai po trijų mėnesių visoje puikioje Prancūzijos karalystėje neliks nei vieno vagies, nei vieno žmogžudžio, kuris nežinotų mano namų kaip savo penkių pirštų. Man vėlieka atiduoti namus visiškun jų žinion ir išeiti, kur akys veda, kur kojos neša. Važiuojam kartu, Vikonte. Mielai, vadinasi sutarta. Taip, bet kur mes važiuosim? Jau sakiau, ten, kur oras grinas, kur užesys liuliuoja, kur ir išdidžiausias žmogus pasijunta nuolankus ir menkas. Aš mėgstu nusižeminimą, nors mane kaip Augusta visi vadina pasaulio viešpačiu. Kurgi jūs važiuojate? Prie jūros, Vikonte, prie jūros, žinote, aš jūreivis. Dar vaikas būdamas užmigdavau ant senojo okeano rankų ir gražiosios amfitritais krūtiniais. Žaisdavau su žaliu jo apsiaustu ir žydra jo sukne. Aš myliu jūrą kaip mylimąją ir jos nematydamas ilgiuosi. Važiuojam, grafė. Prie jūros? Taip. Sutinkate? Sutinku. Tuomet vikonte. Prie mano durų šį vakarą lauks kelioninį karietą, kurioje važiuoti nie kiek neblogiau kaip lovoje. Ji bus pakinkyta ketvertų arklių. Ponas Bošanai, mano karietoje labai patogiai galima tilpti keturiese. Ar norite važiuoti kartu? Aš jūs kviečiu. Ačiū, aš ką tik grįžau nuo jūros. Jūs buvote prie jūros? Taip, maždaug. Buvau trumpam nukeliavęs į Boromėjų salas. Vis tiek važiuojam, pakvietė ir Alberas. Ne, brangusis Morserai, jūs turite suprasti, kad kitaip negaliu, jeigu atsisakau tokios garbės. Bet tu, tyliai pridūrė jis, dabar labai svarbu, kad aš sėdėčiau Paryžiuje jau vien dėl laikraščių atsiunčiamų korespondencijų. Jūs geras, ištikimas draugas, tarė Alberas. Taip jūsų tiesa – Stebėkite, žiūrėkite bošanai ir pasistengite rasti priešą paskelbusi tą pranešimą.